where you are. Allah knows. Allah knows. Emisija Omladinskog kulturnog centra Sans i most. With every step on that road you take, Allah knows. Urednik i voditelj emisije Elvedin Pezić, profesor. No matter what inside of there's one thing of which there's no doubt.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 Govorit ćemo, braću moja draga, o slabosti imana, Govorit ćemo o njegovim simptomima, govorit ćemo, braćo moja draga, o faktorima koji prouzrokuju slabost imana i na kraju ćemo uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć pokušati da predložimo neke savjete kako čovjek može u ovim teškim vremenima da ojača svoje vjerovanje. Pogledamo li, braćo moja draga, u ljude oko nas, primijetit ćemo da se ljudi dijeli u tri skupine. Dvije krajnosti i sredina. Prva krajnost jeste da je velik broj ljudi toliko oslabio u svome imanu, da je dozvolio sebi i sve grijehe koje Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Do te mjeri, braćo moja draga, da je normalno postalo činjenje grijeha, čim počinjocima Allah dželle dželaluhu iznad sedam nebesa objavljuje rat. To je jedna krajnost. Imamo drugu krajnost, ljudi koji su brojno mnogo manji, ali zasigurno i tekako bitna skupina o kojoj treba da se govori, ali možda ćemo ako Bog da nekada u budućnosti govoriti o tome. Skupina koja je u želji da popravi stanje ljudi koji ih okružuju u određenim segmentima iskočila iz okvira šerijata. Ljudi koji pretjeruju u Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeri. I imamo središnju skupinu, ona skupina koja se čvrsto drži Allahovog subhanahu wa ta'ala užita. Mi ćemo danas progovoriti nekoliko riječi onoj skupini po kojoj ja mislim da je najpotrebnije da se govori o ljudima čiji iman je oslabio. Zato, braću moja draga, znajte da se ovaj govor odnosi na svakog od nas. Nemoj da pomišljate da je ovaj govor upućen moji ili hasi koji nije ovdje u džaniji. Pogledajte, braću moja draga, u stanje ljudi oko nas. Ljudi koji se deklarišu kao muslimani, ne govorimo o nevjernicima, govorimo o muslimanima. Tako jadan je njihov nivo da su dozvolili, braćo moja draga, da čine sve vrste grijeha, do te mjere da se čine normalno grijesi, zbog čijeg činjenja Allah subhanahu wa ta'ala je uništavao prijašnje narode. A kod nas je to, braću moja draga, postala normalna stvar. I dalje od toga su ljudi otišli. Oni ljudi koji ostavljaju grijehe smatraju se konzervativnim, smatraju se zatvorenim, smatraju se nazadovanim. A oni koji griješe, oni se smatraju civilizovanim. Zato kažemo, zasigurno je jedno stanje. Pogledamo li u historiju čovječanstva, nećemo naći nikada da su ljudi duhovno pali kao što su sada. I prija je bilo situacija i vremena kada su ljudi činili grijehe, ali nije zapamćeno u historiji čovječanstva da su se ljudi odali grijesima kao što je to u ovom vremenu. Razuman insan, braćo moja draga, neće ni jednog momenta sumnjati da je Plod činjenja tih grijeha samo rezultat slabosti imana. Zato je ova tematika i kako bitna. Mnogi ljudi misle da to nije bitno. I kako bitno, braću moja draga. Ako ne želimo da dođemo na nivo ljudi koji nas okružuju, moramo, moramo voditi imani. Ljudi su, braću moja draga, tako nisko otišli, da ne osjećaju strah od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, stvoritelja zemlje i nebesa. Pogledajte samo kako je čudno naše stanje. Kako mi vodimo evidenciju o našem materijalnom stanju, o našem zdravstvenom stanju. Ljudi koji se bave trgovinom, s vremena na vrijeme, šta radi? Inventar. Da vidi u kakvom pravcu ide njegovo poslovanje. Čovjek, ako primijeti bilo kakav simptom bolesti, odmah ide doktoru, liječi se. Zašto? Želi da što duže živi na Dunjaluku. A gdje je, braću moja draga, evidencija o imanu? Zato sam kazao na početku, govorit ćemo o najskupljoj, a najjeftinijoj stvari. Iman je nešto najskuplje što insan može posjedovati na Dunjaluku, a postao je nešto najjeftinije. Ljudi obraćaju veliku pažnju trgovini, zdravlju, ali je malo oni koji sjednu godišnje, mjesečno, heftično, pa da vide kako je njihovo duhovno stanje. Da kaže, Prošle godine sam toliko postio, prošle godine sam toliko udjeljivao, prošle godine sam toliko oklanjao na fili. Šta radim ove godine? Pa da napravi jedan inventar. Ali mi pravimo inventar u trgovini, ali ne pravimo kada je u pitanju naš iman. Zato, braću moja draga, ovakvo ponašanje nedvosmisleno ukazuje da smo mi pogrešno shvatili naš boravak na Dunjalu. Možda mi to jezikom i ne kažemo, ali vjerujte, braćo moja draga, svojim dijelima pokazujemo da smo mi shvatili da je svrha našeg boravka na Dunjaluku, da je to cilj, a ne sredstvo. Mi živimo na Dunjaluku, smatramo da je to cilj, a nije, braćo moja draga, život na Dunjaluku treba da bude sredstvo, prevozno sredstvo do Ahireta. Zato kažemo, možda mi to nekada riječima i ne govorimo, ali braćo moja draga, naša djela zasigurno ukazuju da smo mi pogrešno shvatili naš boravak na Dunjaluku. Kako ljudima vjerovati da kaže, da vjeruje da će jednoga dana stati pred uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i polagati račun za svaki sekund svoga života, a on svakodnevno krši Allahove granice. Takvom čovjeku ako povjeruješ, to je kao da si povjerovao osobi koja kaže ja znam da ljudsko tijelo ne može trpiti da dodiruje željez, usijan željez, a takav čovjek skači svojim tijelom u usijani željez. Ako tome povjeruješ, onda vjeruj i ovome koji kaže, ja vjerujem da ću odgovarati, ali ja svakodnevno činim grijehe. Zato, braću moja draga, spomenut ćemo u nastavku ove hudbe neke simptome na prisustvo ove bolesti. Prva stvar, spomenut ćemo simptome da se svi uvjerimo da smo bolesni. A kada se uvjerimo da smo bolesni, tada ćemo govoriti kako se liječiti. Zato, braću moja draga, kada budemo spominjali ove simptome, svako od nas treba da se preispita. Da li ima pri sebi ove simptome? Prvi simptom koji ukazuje na slabost imana, te opasne bolesti koja vodi do onoga što vidimo na našim ulicama, jeste ljenost u činjenju ibadeta. Sjetite se samo nekadašnjih dana kako smo radili i badete sa elanom, snagom, kontinuirano, razmišljali o tim ibadetima. A gdje je to danas? Danas te ibadete obavljamo sa poteškoćom. Monotono nam je. Ne razmišljamo o tim ibadetima. Teško nam je. Do te mjeri nije nam teško obavljati na filu. Nama je teško obavljati, braćo moja draga, farze. A poslušajte kako Allah subhanahu wa ta'ala opisuje munafike Ko? Allah subhanahu wa ta'ala opisuje, pa ćete vidjeti kako se taj opis može staviti skoro na svakog od nas. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Iza qamu ila salati, qamu kusala, yura'una nase, wala Allahe illa qalila. Kada ustanu da namaz obavi, oni to radi sa lenošću. Radi to da bi se drugima pokazali, a u svome namazu skoro da Allaha i ne spomeni. Pogledajte, gdje smo mi od ovih opisa? Ustajemo li lijeno na namaz? Ustajemo. Neuzu billah ima i onih koji se pokazuju, a treća stvar, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا A oni Allaha u tom namazu samo malo spominju. Koliko smo mi svjesni našeg namaza u namazu? Koliko razmišljamo o namazu ili razmišljamo o heftičnim našim obavezama? Zato kažemo, braće moja draga, žalosno je stanje do te mjeri da ljudi, ne samo da im je teško obavljati na firu, došli su na tako nizak nivo da im je teško obavljati ono što im je stroga obaveza od Allaha subhanahu wa ta'ala. Također, od simptoma koji ukazuju da smo bolesni od ove opake bolesti, jeste grubost srca. Šta znači grubo srca? Da srce ne reaguje kada sluša riječ uzvišenog Allaha, kada sluša hadise, kada sluša predavanja. Nekada su naša srca bila mekana kada slušaju hadise, kada slušaju ajete, plakalo se. Kada smo zadnji put zaplakali slušajući kuranske ajete, do te mjeri govor o džennetu, o džehennemu, ništa. Ljudi ne reaguju, braću moja draga, šta je to nego plod činjenja grijeha? Grijesi su, braću moja draga, preplavili naše srce da ne osjećamo ništa. To je govor uzvišenog Allaha. Kella bel rane ala kulubihim makanu jeksibun. Ono što su radili, Prekrilo je njihova srca. Naša srca su, braću moja draga, prekrivena grijesima. Zato ne osjećamo kada se uči Kur'an, ne osjećamo kada se govori hadisi o džennetu i džehennemu. Kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam u hadisu koji ga zabilježu imam et-Tirmidhi sa dobrim lancem prenosilaca od Ebu Hureyri radi Allahu ta'ala da je kazao Allah poslanik alihi salatu wasalam kada čovjek uradi grijeh na njegovom srcu se pojavi mrlja ako se pokaje, ta mrlja se očisti, a ako se ne pokaje i nastavi konstantno raditi grijehe, njegovo srce će biti prekriveno koprenom. Pa kaže Allah poslanik, ako hoćete učite riječi Allah subhanahu wa ta'ala, kella bel rana ala kulubihima kanu jeksibun, ono što su radili preplavilo je srca njihova. Bojim se, braćo moja draga, ako nastavimo ovakvim tempom činiti grijehe, a činimo ih svakodnevno, da ćemo doći na nivo srca oni srca, ljude koje Allah subhanahu wa ta'ala prokleo, dođemo na stepen srca židova, kako ih opisuje Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, pa kaže ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَ اَوْ أَشَدُّ قَسْفَ A zatim su njihova srca toliko otvrdla zbog grijeha da su postala kao kamen. Ja se bojim, braću moja draga, da naša srca neće doći u takav stadij. Mi, braćo moja draga, možemo vidjeti kako je žalosno naše stanje ako pogledamo kako ljudi ne razmišljaju o onome što se dešava oko njih. Ljudi na svakom koraku umiru, a mi mislimo da ćemo živjeti ko Nuh alaihi 950 godina. Nikada ti na um ne pada da si možda ti prva žrtva. Ljudi prate dženazu kao da je došao na utakmicu. Ljudi klanjaju dženazu kao da je došao na pijacu. Ne razmišlja da će on možda sutra biti taj kojim će se klanjati dženaza. A braćo moja draga, to su stvari koje jačaju iman. Suprotno tome, to je jedan pokazatelj slabosti našeg imana. Pogledajte, nakon što smo vidjeli kako Allah opisuje stanja srca nevjernika, munafika, židova, pogledajte kako opisuje srca mu'mina, pa da pokušamo vidjeti ima li nas gdje tu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون Pravi vjernici su oni kada se Allahovo ime spomeni, njihova srca ustreperi. Njihova srca se strahom ispuni. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ A kada im se njegove riječi citiraju, to im iman i njihovo ubjeđenje učvrsti i oni se na svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala oslanjaju. Pogledajte kakvo je žalosno naše stanje. Obraćam se non stop ljudima koji su ovdje predamnom. Najbolje vam o tome mogu govoriti ljudi kojima se postavljaju pitanja i traži se od njih fetve. Dolazi ti čovjek i kaže je li ovo haram ili je mekru. Ako slučajno kažeš da je mekru, dao si zeleno svjetlo da se to radi. Je li ovo sunnet? Ako kažeš da je sunnet, to automatski znači da to treba ostaviti. Do te mjere su ljudi otišli. Najodabraniji dio umeta, kaže je li to veliki grijeh ili je mali? Ako kažeš da je mali grijeh, to automatski znači da se to može raditi. Također, od simptoma koji ukazuju na loše stanje, slabost imana jeste gubljenje osjećaja kada je u pitanju nošenje emaneta Allahove vjere. Braćo moja draga, koliko je ljudi koji imaju pogrešna ubjeđenja kada je u pitanju nošenje emaneta, pa misle da su obavezni nositi taj emanet samo efendije, profesori, daje, doktori i ostali, braćo moja draga, svi mi nosimo emanet. Ali, slabost imana je ta koja je učinila insana da je zapostavio taj emanet. Pogledajte samo koliko je stvari koje su u našim ingerencijama, koliko možemo uraditi, ali mi smo zapostavili to sve u slabosti imana. Naše kuće prepune razgoličenosti, prepune muzike, prepune serija, prepune porno filmova, a mi, mrtvi hladni, ne reagujemo. Šta je to? Već slabost imana. Ne govorim u komšinoj kući, u našoj kući, naše čerke, naša djeca, da li ih odgajamo u islamu, da li ih postičemo na namaz, da li žensku djecu postičemo na hijab ili ne. Još jedan pokazatelj koliko smo slabi i ne dajemo ono sve što možemo. Pogledajte našu braću u Iraku, u Čečeni, u Palestini. Braćo moja draga, Neko će kazati ne možemo im pomoći materijalno, ne možemo im tjelosno pomoći. Dobro, možeš li uputiti dovu Allahu subhanahu wa ta'ala zabraću? Napravio bi anketu da nije ovo džuma. Koliko nas ovdje u zadnje 24 sata dovilo za vraću u Palestini? Neki dan sam držao predavanje gdje je bilo više od 60-70 ljudi prisutno kada sam im postavio pitanje ko je dovio u zadnjih 24 sata za Palestinu? Niko nije podigao ruke. To je naše stanje. Da nismo u situaciji, tako je naš slab iman, da ne možemo dove uputiti za vraću muslimane. Zato lažu svi oni koji kažu da su spremni da odu tjelesno. Ako nisi u stanju uputiti dovu, znaj da nisi u stanju otići tjelesno. Od simptoma koji ukazuju na slabost imana jeste davanje prednosti dunjaluku nad ahiretom. Pogledajte samo jednu stvar. Koliko puta se u našoj okolini organizuju nekakve aktivnosti vjerskog karaktera, a mi nismo prisutni tu. U velikom broju slučajeva razlog je jedan za okupljenost dunjalukom. Treba raditi, braćo moja draga, ali moramo, moramo prisustvovati takvim aktivnostima zbog sebe. Zbog sebe da bi jačali svoj iman. Od simptoma koji ukazuju na slabost imana jeste gubljenje vremena beskorisno provođenje vremena u onome što neće koristiti ni tebi ni islamu. Pogledajte, braću moja draga, koliko je u našem životu vremena koje beskorisno provodimo, a da ne kažem, da ne kažem koliko je vremena koje provedemo u haramima, u serijama, u filmovima, u gibetu, u nenimetu, izvođenju ljudi izvjeri, uvođenju. Toga ima mnogo, ali kažem koliko je vremena koje provedemo u besposlicama, u besposlicama, braću moja draga, napravite samo jedan kraći inventar. U sedam dana da ti neko kaže spomeni mi jedno dobro djelo koje vrijedi spomina. Nemoj spominjati obavezni namaz, to moraš klanjati. Spomeni neko dobro djelo koje vrijedi spomena. Da si dao sto maraka sadake negdje. Pa ćete vidjeti da nema ništa. Ali s druge strane pogledaj koliko si vremena u propastju. za sedam dana. Pa ćete vidjeti da su katastrofalni rezultati. Mi ne možemo zamisliti dan da ne pogledamo dnevni, da ne pogledamo vijesti, pa i dalje i serije i filmove i svašta nešta. A možemo zamisliti dan da ne otvorimo neki islamski čitav, a imamo prepune police islamskih čitaba. Možemo zamisliti dan da ne otvorimo Kur'an, koji je izvor snage i slave ovog ummeta. Lekad enzelna ilaikum kitaba ilukum efela ta'qilun. Mi vam objavljujemo knjigu u kojoj je vaša snaga. Zar se nećete opametiti? Neće se bošnjaci opametiti. Musa treba da bude na polici, zamotan u peškiru ili ovješen u autu kao hamalja da te čuva od saobraćajnih nesreća. Malo je onih koji znaju da je Kur'an objavljen da bi se radilo po njemu. Također, od simptoma koji ukazuju na slabost imana jeste odgađanja činjenja dobrih dijela. Mi, braću moja draga, u dosta slučajeva imamo lijepe namjere. Čovjek želi da radi, ali kada mu se da prilika, povuče se. Mi kada radimo za vjeru, radimo sve po sistemu. Što možeš danas? Odgodi za sutra. A opet sutra kažeš odgodi. A kada radimo za dunjalu, sve što možeš danas, ne odgađaj za sutra. Nakon što smo spomenuli neke simptome i nakon što smo se uvjerili da smo svi duboko zaraženi od ovog opasnog simptoma koji nas vodi do onoga što vidimo na našim ulicama, spomenut ćemo ukratko neke razloge i faktore koji prouzrokuju, braću moja draga, slabost imana. Prvi faktor jeste druženje sa lošim društvom čovjek, musliman, insan koji vjeruje u Allaha i nada se susretu sa uzvišenim, mora paziti, mora gledati ko će biti njegov prijatelj. Jer to je poštovanje i rad po hadisima Allahog poslanika alihi salatu wasalam. Ar ređulu ala dini halilihi feli ahadukum kumenju halil. Čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Neka svako od vas gleda koga će uzeti za prijatelja. Primjer lošeg društva je, braćo moja draga, kao primjer dobrih i loših jabuka. U istoj posudi znajte kada istruhnu loše jabuke da je pitanje dana kada će i dobri jabuke istruhnuti. Ako se družiš sa onima koji ostavljaju namaz, to ne znači da ih ne treba pozivati. Ali da ti oni budu prijatelji s kojima provodiš dane. Ne. Oni koji piju, oni koji konzumiraju drogu, oni koji posluju kamatom znaj da će i ti postati kao i oni. Samo je pitanje dana. Također, od faktora koji čine insana da oslabi kada u pitanju njegov iman jeste iznenađenost iskušenjima na putu pridržavanja za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Čovjeka iznenade iskušenja, pa to oslabi njegov iman. Čovjek musliman, naročito u ovim vremenima, ne smota i ne smije da ga iznenade iskušenja. Naročito u ovim vremenima kada su se neprijatelji vjere okupili u borbi protiv Islama, kao što se izjelice okupe oko sofrije, kao što je nagovijestio Allahu poslanik alihi salatu wasalam. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, dajući do znanje vjernicima da se ne iznenade na iskušenjima, da će ih iskušavati da bi se vidjelo ko je iskren, ako nije. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون Zamisle ljudi da je dovoljno da kažu vjerujemo. To je najlakše. Vjerujem. وهم la يفتنون A da neće biti iskušani. Doće, doće moment, brate, kada ćete Allah iskušati da se potvrdi istinitost svojih riječi. Da se vidi jesi li spreman žrtvovati nešto za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Također, od faktora koji prouzrokuju slabost imana jeste dužina puta koji je pred nama. Koliko je ljudi koji počnu da praktikuju vjeru godinu, dvije, tri i ostavili. Nisu spremni za životni maraton, islamski životni maraton. Ljudi su spremni da trče na stotinu metara, ali braćo, pred nama je životni maraton islama. Moramo biti spremni da nosimo baklju Islama sve dok nas ne spuste u kabur. Moramo. Mi ne možemo ovu fazu nikako preskočiti. Ne možemo kazati čitav život čini grijehe pa se na kraju pokaj. Ne. Treba da budeš mu'min, musliman cijeli život. Ali treba da se pripremaš za taj maraton. Treba da jačaš svoj iman. Učenjem Kur'ana, ibadetom, sadakom, postom, na filom, pomaganju braće i mnogo drugih načina. Također, jedan opasan faktor koji vodi slabljenju imana jeste, braćo moja draga, malaksalost u liječenju slabosti imana. Kazali smo na početku, ljudi su zapostavili stanje imana, a moramo, braćo moja draga, da vodimo veliku evidenciju o našem imanu. Jer je to najskuplje nešto što posjedujemo. Zato to moramo paziti više nego dunjalu, više nego zdravlje, više nego našu ekonomiju. Džaba ti ekonomija, džaba ti zdravlje, ako nemaš imana na sudnjem danu. Zato, braćo moja draga, ne smijemo malacati kada je u pitanju liječenje našeg imana. I na kraju, u nekoliko riječi u drugoj hudbi spomenut ćemo ako Bog da nekoliko načina liječenja imana. Ekulu qavli hada estagfirullaha li wa lakum fastagfiruhu innehu huval gafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ašrafil anbija'i wal mursalin. Nebijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Prije nego što počnemo govoriti o načinima, braću moja draga, mora da postavimo sebi pitanje da li smo bolesni. Jer ne može se liječiti osoba koja nije bolesna. On i ako ode doktoru, neće mu koristiti lijekovi zato što smatra da nije bolestan. Ako smo shvatili da smo bolesni, a jesmo, ja garantujem svima, tada treba da pažljivo slušamo sljedeće načine kako čovjek može da ojača u ovim teškim momentima svoj iman. Prvi način, plodonosan način, činjenjem dobrih dijela. Činjenjem dobrih dijela se, braćo moja draga, ojačava iman. Ojačava se imam činjenjem dobrih dijela. To znaju oni koji su okusili slast imana činjeći dobra djela. Kada čovjek dadi sadaku, kada posti na pilu, kada radi neko dobro djelo, osjeti u svojim grudima širinu, osjeti jačinu imana. To je ono, braćo moja draga, što nam treba u ovim teškim momentima. Također, jedan plodonosan način, zapostavljen kod velikog broja nas, jeste razmišljanje o veličini uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i neprestanoj kontroli nad njegovim robovima. To je, braćo moja draga, i te kako plodonosan način da ojačamo svoj iman, da razmišljamo o veličini uzvišenog Allaha. Poslušajte kako Allah poslanika, alihi salatu wasalam kada govori o ihsanu, šta kaže? En ta'abud Allahe ke enneke tara, fe in lem tekun tarahu, fe innehu jara. Da obožaješ Allaha kao da ga vidiš. Jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Treba tako da živimo, braću moja draga, u svakodnevnom životu. Da znamo da nas Allah neprestano vidi. Da samo mi razmišljamo o dva Allahova imena i o dva Allahova svojstva. U mnogo čemu bi se naš život razlikovao. Da znamo i da vjerujemo i da smo ubijeđeni da Allah sve vidi i da Allah sve čuje. Zamislite da smo ubjeđeni pravim jetinom da Allah sve vidi. Kako bi se mi lijepo ponašali prema komšiji, prema ženi, prema djeci, prema braći muslimanima. Da znamo i da smo ubijeđeni da Allah sve vidi. Kako bi mi čuvali svoj jezik kada bi znali da Allah subhanahu wa ta'ala sve čuje. Kako bi čuvali svoj jezik od gibeta, od nemimeta, od laži. Zašto? Zato što znamo. Iako smo sami, čuje nas uzvišeni iznad sedam nebesa. U hadisu kojeg zabilježio Imam Ahmed, srpskih prenosilaca kao što je to potvrdio imam Ezehbi. Od Aisha radijallahu ta'ala anha. Kaže Aiša dolazi žena Allahom poslaniku u njenoj sobi, u njenoj kući. I žali se poslaniku na svoga muža. Kaže, ja ne čujem neke riječi koje ona govori. Metar ili dva. Ali kaže, nakon toga, Allah dželle dželalu objavljuje iznad sedam nebesa kad Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah je čuo riječi one koja se žalila na svoga muža. Allahu akbar. Iznad sedam nebesa, a iša sa dva metra ne čuje šta govori, a on subhanahu wa ta'ala čuje iznad sedam nebesa. Gdje smo mi od toga? Da razmišljamo o veličini uzvišenog Allaha. Tako mi Allaha bili bi mnogo bolji u svakodnevnom životu. Također, od načina kako možemo, braću moja draga, ojačati svoj iman jeste traženje znanja, izučavanje Allahove vjeri. Innema jahša Allahe min ibadihi lulema. Allaha se istinski boje njegovi robovi učeni. Da, braću moja draga, prisustujemo aktivnostima edukativnog karaktera. Koliko puta se dešaje kurs ovdje, predavanje ondje, nas nigdje nema. braću moja draga, moramo odvojiti jedan dio vremena da prisustujemo takvim aktivnostima da bi ojačali svoj iman i da znamo kako ćemo se ponašati u ovim teškim situacijama. Također, od načina kako možemo ojačati svoj iman, jeste da, braću moja draga, maksimalno iskoristimo svoje vrijeme u činjenju dobrih dijela, u pomaganju braća i muslimana, da damo svakom njegovo pravo, da damo Allahu subhanahu wa ta'ala njegovo pravo, da dadimo svojoj supruzi njeno pravo, našoj djeci prava, komšiji prava, braći muslimanima. Da pokušamo što manje vremena da provodimo u besposlicama, jer znajte, za svaki sekund života ćemo biti pitani kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Na dan kada se donese 99 registara, dužina jednog je kao dužina pogleda. Pa će se kazati Itara kitabeke kefa bi nefsike alejke hasiba. Čitaj ovu knjigu. Tog dana, braćo moja draga, za svaku sekundu svoga života ćemo polagati račun. Zato na vrijeme popunimo svoje vrijeme korisnim stvarima koji će koristiti i nama i muslimanima. Također, od korisnih stvari kako ćemo ojačati svoj iman jeste vezivanje za džemat. Vjerujte, braćo moja draga, da je vezivanje za džemat i kako koristan način jačanja imana. Pogledajte samo u ljude koji su nekada bili sa džematom pa se odvojili. Pojeo i je vuk, kao što vuk jede ovcu koja se odvoji od stada. Koliko je hadisa u kojima Allahu poslanik alihi seratu wasalam preporučuje čuvanje za džemat. Koliko je kuranskih ajeta وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا Svi se skupa, zajedno, čvrsto držite za Allahov užet. Koliko je hadisa u kojima Allahu poslanik alihi salatu wasalam upozorava na ostavljanje džemata. U jednom hadisu, kojeg je zabilježio imam Ahmed sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je Allah poslanik alihi salatu wasalam kazao Inna Allahe la jeđme'u ummeti ala darale wa jedu Allahi ma'al džema'a Allah neće okupiti moj ummet na zabludi i dalaletu Allahova ruka je nad džematom Blago se onom džematu nad kojim je Allahova subhanahu wa ta'ala ruka. Ovaj hadis, njegov vjerodostojnost je potvrdio šeha Albani, rahmetullahi alihi. Braćo moja draga, da vezivanje za džemat nema druge koristi osim te kada sutra posustaš. Imaš brata muslimana koji će ti dati ruku i neće dozvoliti da padneš u duhovni ponor. Normalno, ovdje treba naglasiti jednu veoma bitnu stvar. Stvar u kojoj velik broj nas griješi, a to je mi kada primijetimo brata da je počeo u određenim stvarima popuštati, zbog jednog ili dva djela mi ga marginiramo, prepuštamo ga ulici, a takve i mnogo veće stvari našoj rodbini, našem komšiluku mi tolerišemo bez razmišljanja. A čovjeku koji je najpreći u tim momentima da mu tolerišemo određena određene greške, mi takvog čovjeka marginiramo i prepuštamo ga ulici gdje neće moći ništa korisno naučiti. Također, od plodonosnih stvari koje ojačavaju iman jeste, vraću moja draga, sjećanje na smrt. Ako hoćeš da ojačaš svoj iman, sjeti se smrti. Razmišljaj o tome da si ti možda sljedeća žrtva. To će ti dati velikog elana i morala da se pripremaš za susret sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. Ne dozvoli šeitanu da ti kaže umiru samo stari, vallahi, thumme umiru i mladi. Ne dozvoli šeitanu da kaže pokajaćeš se kada ostariš. To je tako providno, to je tako providno, braćo moja draga. Ko ti garantuje da ćeš izići iz ovog mesčida, a kamoli da ćeš doživjeti poznu starost. I na kraju, braćo moja draga, zadnji od načina kako čovjek može ojačati svoj iman jeste da uputimo dovu uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u ovim teškim momentima. Pogledajte, najodabranije groba koji je ikada kročio Allahovom zemljom Allahov poslanik, Allahov miljenik, on je upućivao Allahu mnogo dovu. Ja mu kalibel kulubi wal ersar, fepit kalbi ala dinik. O ti koji prevrćeš srca ljudi, učvrsti moje srce na tvojoj vjeri. Allahov poslanik, kome dolazi objava iznad sedam nebesa, moli Allaha da učvrsti njegovo srce. To je jedna razlika gdje smo mi, gdje je poslanik, gdje je vrijeme u kojem je on živio, a gdje je današnje vrijeme iskušenja, problemi, fitna, Ujedinjenost neprijatelja u borbi protiv Islama. Zato, braću moja draga, ne zaboravite, ne zapostavite ovo jako oružje. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ uđivu da'vata da'i ida da'an. Kada te robovi moji upitaju o meni, ja sam blizu. Nema reci. Ja sam blizu. Odazivam se onome koji mi dovu uputi. Allah subhanahu wa ta'ala stidi se nas, ovo dunjalučkih griješnika, da naše ruke vrati prazne kada ih podignemo njemu. Ali, braćo moja draga, umet je zakazao u činjenju dove, ali prije toga je zakazao u uvjetima da bi se ispunila dova. Na svakom koraku se jede kamata. Neće Allah primiti dovu onoga koji jede kamatu. Treba da očistimo svoju odjeću, da očistimo svoju hranu, pa da tada podignemo ruke Allahu subhanahu wa ta'ala i očekivati je da usliša naše dove. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق وفي شيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات وصل اللهم على نبينا وآله وصحبه أجمعين You see, we all have a path to choose. Through the valleys and hills we go. With the ups and the downs, never fret, never frown. Allah knows. Allah knows. No matter what, inside or out. there's one thing of which there's no doubt Allah knows. Allah knows. And whatever lies in the heavens and the earth, every star in this whole universe, Allah knows.